već duže vremena zahtijeva i vrijeme i mjesto i potreba ono što para naše naša srca što boli naše oči i što ne možemo da shvatimo kada vidimo, čitamo i čujemo šta se dešava, šta se radi sa naše braće Sunija u nama dragom Šamu u Siriji u mjestu gdje su ashabi vodili velike bitke poput Halida ibn Valida poput Ebu Ubejde Đarraha u mjestu gdje su rođeni najveći velikani ovog ummeta od učenjaka i vojskovođa poput Ibn Tejmije i poput vojskovođe Mahmuda Zenkija i Salahuddin i Salahudina Ejubija. U tom mjestu dešava se zadnjih nekoliko mjeseci, tačnije od marta prošle godine ili maja, dešava se ono što možemo vidjeti, što nas posjeća na našu Bosnu. Naime, govoriti o ovome, spominjati prizore onog što svako može naći na internetu, dovoljno je samo to kada vidimo, kada vojska zulumčara prisiljava zarobljenike sunite da kažu La ilaha illa Bashar al-Asad. Da izgovore riječi da nema božanstva osim Bashara al-Asada. Ta ista vojska koja prisiljava zarobljene da čine seđdu na slici ovog muđima, zulumčara i kjafira. Kjafira po akidi i prije ovih događaja. Da mu čine seždu, da čine seždu na njegovoj slici i da ga ljube. Također, prizori od onog što prenosi naše sestre muslimanke. Od silovanja, maltretiranja, mučenja, do te mjere da je smrt sa puškom milost od onog što im se radi. Govoriti o ovome zahtijeva prije svega da se govori o čovjeku koji je na čelu ove države od, o Bešaru al Esedu odnosno govoriti o njemu znači govoriti o njegovoj porodici, o, njegovoj, o njegovom porijeklu, o njegovoj akidi. O akidi oni koji mu obnašaju najveće i najbitnije funkcije u sadašnjoj državi. I kada vidi i kada musliman sazna na čemu su oni od akide, bit će mu jasno zašto oni rade ono što rade muslimanima, sunijama u Siriji. Naime, Bešar el-Esed, sin Hafiza el-Eseda došao je na vlast 2000. godine, nakon smrti svoga oca. I od tada je na vlasti. Na način poznati kako jel, diktatori ostaju na vlasti. Za razliku njegovog oca koji je prije njega vladao od 1971. do 2000. Kako se ova porodica Nusari, Nusairijska, odnosno Alevijska, po akidi, znači vrsta, odnosno sekta Šijska posebna, kako, se, kako se ona domogla, kako je uspjela da dođe na vlast, to se vraća na vrijeme 1965. kada se u muslimanskim zemljama raširila, raširila socijalistička ideja i arapski nacionalizam preko kojeg su oni uspjeli preko stranke Hizbul Ba'ath znači socijalistička, nacionalistička preko nje su uspjeli da se uvuku odnosno njegov otac da dođe na vlast i da onda vlada kao despot čitavo vrijeme u čemu ga je naslijedio njegov sin govoriti o njima kao ljudima nema potrebe i nema smisla ali govoriti o njihovoj akidi je vrlo bitno. Ova dva taguta vladara u Siriji, koji su vladali u tom periodu, i dan danas je ovaj na vlasti zadnji, oni pripadaju sa strane vjere i akide poznatoj sekti ili pokretu batinijskom koji se zove Nusairije. Ta sekta se pojavila u trećem stoljeću po Hidžri. Smatra se od šijitskih sekti, e, najekstremniji šijitski sekti, koji su otišli do te mjere u svojoj akidi, da smatraju da je Alija radijallahu anhu, da je on Bog i božanstvo na udu billah kako kažu islamski učenjaci, e, cilj ove sekte i ono što se krije iza nje u stvari, rušenje islama, e, rušenje temelja i osnova islama, kao što ćemo čuti inša Allah. Njihova je osobina glavna, glavna osobina ove sekte, je da je u svakom istorijskom momentu bila na strani napadača i neprijatelja islama i muslimana. Što se pokazalo u tatarskim ratovima, u križarskim ratovima, u kolonizatorskim ratovima od strane francuske i engleske, pa sve do dan danas. Kada su se ovi našli na vlasti u Siriji. Što se tiče Akidino Sairija, nju su nazvali Francuzi, Alevijama, alevijskom akidom. Kako bi se jel pripisali u stvari šijama rafidijama, kako bi bliže bili njima. A u stvari njihova akida poznata u osnovi sairijska akida. Koje su glavne osobine te akide? Osobine te akide, prva i najbitnija stvar, da oni smatraju Aliju radi Allahu Anhu božanstvom, Bogom, kažu da se njegova pojava, njegova pojava duhovna u tjelesnom obliku, da je ona poput, poput pojave Džibrila, kada se Džibril pojavi u obliku, odnosno dođe u obliku čovjeka u nekoliko prilika kao što je došlo, kao što je došlo vjerodostojnim hadisima. Pa tako kažu i tako se i Alija radijallahu anhu, koji je u stvari Bog, božanstvo, tako se pojavljivao na zemlji. Odnosno, oni smatraju, pa to ima da kide, da, e, da vole i da pučuju ljubav prema kome? Prema Abdurrahman ibn Muldžimu, ubici Alije radijallahu anhu, Abdurrahman ibn Muldžim, koji je 40 dana i noći oštrio svoj nož i dovio i dovio da ubije Aliju radijallahu anhu. Pa ga je tako sačekao na sabah namaz kada je krenuo i došao i ubio ga. Ta isti Abdurrahman ibn Muđim Nusairije ga vole i kažu za nje kada spomenu njegovo ime radijallahu anhu. Allah je zadovoljan, neka Allah bude zadovoljan sa njim. Zašto? Zato što je po njihovoj akidi, Abdurrahman ibn Muljim, ubica Alije radi Anhu, on je oslobodio duhovni dio, božanski dio u Ali iz njegovog tjelesnog dijela koji, se, koji je bio na zemlji. I zato ga veličaju da je on ustvario, ustvario uradio hajr za Aliju radi Anhu prilikom čega je oslobodio njegov božanski duhovni dio od njegovog tjelesnog dijela koji je bio na zemlji dok druga skupina unutar Nusairija smatra da nakon ubistva Ali radi Allah Anhu, da je on, da on boravi u oblacima. Da on boravi u oblacima. Pa kada, pa kada naiđu, naiđu pored oblaka, ali oblac bude oblačno vrijeme, u Nusairije, ova skupina unutar Nusairija, izgovara Esselamu alejke ja Ebel Hasan neka je selam na tebe o Ebu Hasane, odnosno Alija radi Allah Anhu. Zato što vjeruju da je on u oblacima. I kažu i smatraju da je u stvari grom glas Alija radi Allah Anhu. A da je munja u stvari njegov, njegov bić. Također, e, većina Nusairija smatra da je Alija radi Allahu Anhu stvorio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stvorio Selmana Farisija. Vrlo im je bitno da bude Selman Farisi u ovom lancu da ima veze s kime? Sa Fursima, sa Perzijancima, jer se njihova među, međusijska akida vraća na, na Perziju. A kažu dalje da je Selman Farisi stvorio petoricu jetima. Petoricu ashaba jetima. Koji? Miqdad ibn Eusa, Abu Dharra Gaffarija, Abdullah ibn Ravahu, i kaže Osman ibn Mad'una, i Hanber ibn Kadana. I za svakih od ovih petoricu, oni su kao navodno zaduženi zaduženi za određene stvari koje se dešavaju u kosmosu, na Dunjaluku, na zemlji. Pa tako kažu Mirkdad ibn Aus da je on gospodar ljudi i njihov stvoritelj i da je zadužen za gromove. A kaže Ebu Dar Ghaffari, kaže on je zadužen za zvijezde i nebeska tijela i njihovo kretanje da bude u skladu. Abdullah ibn Ravaha, on je zadužen za vjetar i za uzimanje ljudskih duša, za smrćivanje i tako dalje da ne navodimo. Možda će se ovo nekom učiniti da je ovo nemoguće, da je ovo daleko, da može neko vjerovati u takve stvari, da bude na takvoj akidi. Vratite se na, na knjige koje govore o njihovoj akidi, pa ćete vidjeti da je ovo njihova akida, da je ovo ono u što vjeruju. Također, što se tiče ibadeta, oni ne priznaju hađ. U stvari, preciznije rečeno, kažu i smatraju da je hađ, da čovjek ode na hađ u Meku, da je time učinio kufr, da je postao kjafir i da čini ibadet asnamima, da čini ibadet kipovima. Također smatraju da zekat se ne daje u onom obliku kako to muslimani radi, nego oni daju petinu svog imetka njihovim šejhovima. Također post, post kod njih nije poznati post kod muslimana, nego za vrijeme Ramazana, on, njihov je post da nemaju intimni odnos sa ženama u toku čitavog Ramazana. To je za njih post. Također od akide im je da mrze posebnom istaknutom mržnjom i da proklinju Ebu Bakra, Omara Osmana radijallahu anhum ajma'in. A da ne govorimo o pitanju tumačenja, pošto je poznato kod njih da su oni su, znači, sekta batinije. Ona koja smatra da, e, e, da u šerijatu e, određeni termini koji došli u Kur'anu i sunetu, u islamu, da oni imaju svoje skriveno značenje, a ne ono vanjsko kako to muslimani, pravi muslimani tumači. Pa tako je za, za taharet ili za, za post i za zekat i tako dalje, oni nalaze neka simbolična tumačenja koji nemaju veze sa normalnim ispravnim tumačenjem muslimana, da ne spominjemo u detalje, jer nije vrijedno toga da se spominjemo ono što nas interesuje na ovom mjestu. Kakav je stav učenjaka islama prema ovoj skupini? Prema ovoj sekti šijskoj, ekstremnoj šijskoj sekti. Naravno, kada se vrati na osnove, njihova osnova akide je u stvari mušrička, paganska. Zašto? Zato što veličaju zvijezde, e, planete, i smatraju da je to mjesto gdje boravi Bog kojeg oni smatraju Ali radi Allahu anhu. Također pomiješa sa svojom akidom, po, uh, znači pod velikim uticajem su od uh, neoplatonizma koji su preuzeli jel takozvani fejd nurani svjetlosni svjetlosno otkrovenje na stvarima. Također u svoju akidu su ubacili filozofiju međusija. Smatraju uh, imaju vjerenje u reinkarnaciju i mnoge druge stvari koje su preduzeli koji su preuzeli od indijskih i perzijskih božanstvava i, i vjere na koje su bili, a također iz kršćanstva. Tako da rade mnoge, mnoge obrede, mnoge obrede koje rade kršćani. A što se tiče šarijaskog statusa, prema njima. Nema razilaženja među učenjacima ovog umeta da da nije dozvoljeno ženiti njihove žene, da nije dozvoljeno jesti meso koje oni zakolje, da nije dozvoljeno klanjati im namaz, dženazu kada umru, da nije dozvoljeno kopavati u muslimanska greblja, groblja, mezarja, nije dozvoljeno je uzimati muslimansku vojsku. Odnosno, nema razilaženja među muslimanima, među učenjacima ovog umeta, da, su, da je sekta nusari, nusairijska, da su kjafiri po svom uvjerenju. Znači da ono što se kod njih nalazi od akide, da je to čisti kufr. Jer sa svojom akidom i temeljima na kojim su zgradili svoj kufr, U stvari oni ruše temelje islama. Nema kod njih džume namaza. I onih pet namaza koje imaju, ne klanjaju koji muslimani, niti uče Kur'an, niti se uči ono što uče muslimani prilikom klanjanja pet namaza. Nema kod njih e, tahareta, odnosno čišćenja, na, nakon e, intimnog odnosna, niti ima abdesta. Nema hađa, nema zekata i posta poznato kao što je kod muslimana. Ovo ukazuje znači da, su, da, da temeljne stvari, mimo akideski stvari, da temeljne stvari e, na kojima je izgrađen islam, da ne postoji kod njih. I zato kaže šejh od islam ibn Taymije, kaže, kaže, hao laj il qawm, al musemmeume, binu sajrije. Ovi ljudi, koji se nazivaju Nusairije. Kaže hum wasairu asnafil karamita al batinije. Kaže on i ostale skupine karamita, također šijske sekte. Ekstremne. Kaže, svi oni su, kaže, ekfer minel jehudi van nesara. Kaže, oni su veći kjafiri od židova i kršćana. Vel, wa akfer min kathiri min mušrikin. Ne samo to, nego su i veći kjafiri od mnogih mušrika. Kaže, wa dararahum adamu min darari kuffari muharibine, misli tattar wal faranj wa gajrihim. Kaže, njihova šteta za islam, i, i, i e, protiv islama i protiv e, islama i muslimana je veća od štete kjafira koji se bore protiv muslimana poput tatara, E, Francuza, odnosno e, ovi sa zapada, svih ostali krstaša. Kaže, vahum da ime na kulli adumin dili muslimin. Oni su uvijek bili sa svakim neprijateljem koji je ratovao protiv muslimana, koji je bio protiv muslimana. Fahum ma'anasara ala muslimin. Kaže, oni su sa kršćanima protiv muslimana u krstaškim ratovima. ومن أعظم المسائب كاجي دالي كاجي عندهم انتصار المسلمين على التتار كاجي ناي غوري ناي تجي شتو يمي بالو كروز هستوريو ي to što su muslimani pobjedili Tatare. Što su se oslobodili od tatarske vlasti, kad su Tatari uzeli pola islamskog svijeta. Thumme inna Tatar, ma dehalu bilad al-Islam, wa katalu halifate Bagdad, wa gajrihi, min al muluk iz muslimin illa bi muavanatihim wa muadaratihim. Kaže zatim, Tatari, kaže, nisu ušli u muslimanske zemlje, niti su ubili halifu iz Bagdada i ostale vladare muslimanske, osim uz pomoć njihovu, sa njihovim pomoći i sa njihovim, sa, sa njihovim uh, smicalicama i e, podmetanjem i prevarama koje su radili muslimanima. Znači, do, došli smo do rezultata, do činjenice da je ova skupina Nusajurija, koja je sada trenutno na vlasti u Siriji, da su oni ekferu, da su veći kjafiri nego kršćani i židovi. A oni su na vlasti i vladaju nad sunitima. njihovo mjesto boravka danas, u današnje vrijeme, u sadašnje, uglavnom u većem dijelu je u Siriji, u mjestu Lavikije, ili oko, gradovi oko tog mjesta, znači zapadni, zapadni dio Sirije, blizu mora, sredozemnog. To je mjesto gdje su najviše e, rasprostani i odatle je porijeklom i jest Hafiz Alesed i njegov sin. Također, Nosajerija ima i u Anadolu, u Turskoj. I to mnogo ih ima. I rašireno su po islamskom svijetu. Takođe ih ima, što je vrlo zanimljivo, ima ih u Turskoj i u Albaniji pod sufijskom sektom Bektašije, koji u svojoj akidi, nose i imaju mnoge stvari od ove na čemu su nosajirija. Također su rašireni u Perziji, u Turkmenstanu, pod nazivom Alevije ilahije, a ima ih u određenom procentu i u Lubnanu i u Palestini. Ono što nas zanima na ovom mjestu je činjenica da čovjek koji je na vlasti, <clears throat> koji je predsjednik Sirije, da je, da je nusarijske akide, ili neki kažu alevijske, a to je akida kufra, ekstremna akida šidska, od onog što smo čuli do sad. spomenuo sam na koji način su sa, sa historijske strane, kako su uspjeli da dođu na vlast. I onda dolazimo do onog da tek sada nakon ovoga, kada, kada saznamo i čujemo na kojoj akidi je ovakav predsjednik i oni koji su njegovi glavni pomagači, a oni su uglavnom na najgornijim mjestima su oni koji su na njegovoj akidi, onda ne treba uopšte čuditi od onog što rade muslimanima, sunijama, na koji način ih ubijaju, šta im rade, kako im se svete i koji im je pomagač u svemu ovome. A onda nas ovo vodi do jedne vrlo bitne stvari sa strane šerijata, a to je da nema razilaženja među učenjacima ovog umeta, da nije dozvoljeno da kjafir bude vladar u muslimanskoj državi. A ovaj i njegov otac su došli na vlast u muslimanskoj državi. Preko stranke Hizbul Ba, socijalističko-nacionalističke stranke. Pa se onda postavlja pitanje kakav je trebao odnos prema njemu biti. Šerijatski propis po pitanju kjafira kada je na vlasti u muslimanskoj državi je da je vađib huruđ alejhi, da se izađe na njeg, da se skine s vlasti. Šerijatski termin je huruđ. Pod uslovom da se ima snage za tako nešto. Šta se podrazumija pod snagom? Znači da se ima snage u oružju i ljudstvu da se može ostvariti taj cilj. To je ono što su muslimani u tom mjestu trebali uraditi, oni koji su svjesni toga, koji su znali to. I to je ono što je sirijski narod trebao da uradi, kada se već digao, umjesto da pokrene takozvanu revoluciju, umjesto da pokrene revoluciju, oponašajući francusku revoluciju i druge slične zapadne revolucije, demonstracije, e, mirne demonstracije, pod navodnicima mirne. Zamislite mirnu demonstraciju na kojoj izađeš, bez oružja i kažeš, hoćemo da se ovaj sistem i ova vlast sruši, da siđe s vlasti onaj koji je bio na njoj 40 godina, mirnim putem bez oružja. I onda očekuješ i tražiš da taj siđe s vlasti. Kao da ljudi ne znaju istoriju. Da se vlast ne skida osim sa krvlju. Sa borbom, sa ratom. Sa vlasti se skida neko ko je dugo na njoj bio, uglavnom, u većini slučajeva, to je, to je istorija ljudi na dunjalku tako što mu se skine glava. Drugačije se ne može skinuti vlasti. Ne, vrlo su rijetki primjeri mijenjanja vlasti bez krvi. Bez borbe, bez džihada. Znači u osnovi propis skidanja s vlasti njegove je bio da se povede džihad protiv njega. Pod šartom ako su imali moći ako uzmemo da nisu imali snage i moći, niti svijesti, ni znanja da to, da to trebaju raditi. Ovo što je nakon toga nastalo, a to je revolucija takozvana, mirna, koja se pretvorila u ono što se pretvorila. To je bio početak i o tome više nema smisla govoriti. Međutim, danas je došlo u stanje da se pokrene očitav umet, umet, muslimana u toj državi i hoće da se promijeni vlast. Oni, odnosno, hoće da ovaj muđrim, da ovaj zulumčar, da ovaj kjafir siđe sa vlasti, da im se vrati slobode i ljudsko dostojanstvo, da im se vrati pravo na vjeru, jer ovaj vladar kao i njegov otac nisu dozvoljavali sunijama, da ispoljavaju svoju vjeru onako kako treba i kako bi, kako bi e, na način kako to rade inače muslimani u drugim zemljama. Onaj koji je bio u vojsi nije smio da klanja. Ko je klanjao ima određeni problema pa čak i mora napustiti vojsku. To pričaju oni koji su bili u vojsi njihovoj, regularno, prije ovog, prije ovog sukoba. I da je spomenjamo mnoge druge stvari što je rađeno od od praćenja, od obaveštanih službi, od ubijanja, zuloma i tako dalje. Ali došlo se u stanje u ovakvog kakvo, kakvo je sad. Da se muslimani suni ubijaju na najgrozniji i najjeziviji način. Da se radi civilima, djeci, ženi, ženama, onima koji nemaju veze s ovim, da im se radi nešto što, što ne bi mogle oči da povjeruju. Vjerovatno ste mnogi to vidjeli na snimcima. Što ne priliči da se opiše riječima i gdje se srce kida kada se gleda šta im radi. Da ne spominjem primjere, vjerovatno ste mnogi od vas to vidjeli. To je jedan užas. da se čovjek, da se čovjek razboli od tuge i žalosti da mogle, da može, da mogu ljudi na takav nivo spasti. Da, da drugim ljudima tako nešto rade. Međutim, ako znamo pozadinu na kojoj akidi je ova, ova sekta i koliko mržnju ima prema sunijama, ne treba nas suditi ovo što rade muslimanima u Siriji. I očekivate još više. I očekivate još više i još gore dokle god, dokle god je ovakvo stanje. Ono što ima smisla sada reći, a to je da se tokom ove takozvane sirijske revolucije pobune muslimanskog naroda protiv zulumčarske vlasti, da su se razotkrile mnoge stvari koje mnogi dojuče su negirali od nas, a to je istina o šijama rafidijama iz Irana, koji materijalno, vojno u ljudstvu, u materijalnim sredstvima, prevoznim, u oružju, pomažu svoju braću po akidi, koji su na vlasti, kako bi ugušili, pobili, i za sva vremena utrli glas sunijama da podignu glavu u tim zemljama. Takođe, tome su se pridružili, produžila i vojska koja nosi lažno ime Hizbullah, Allahova stranka, a u stvari ispravno da je to Hizbu šeitan, da je to šeitanska stranka i šeitanska vojska. Šiitska, rafidijska vojska, u Lubnanu. Pridružila im se materijalno i tjelesno u borbi protiv sunija, gdje im rade ono što im rade. A ovo ne treba opet da čudi. Onaj ko poznaje Akidu Šija Rafidija, ne treba da ga čudi što se ovako ophode prema sunijama pitanje šija rafidija, njihovog dalaleta, odstupanja, od ispravnog razumijevanja i tumačenja islama, to bi trebalo svaki sunija da zna, da bude na oprezu, da ne bude naivan u takozvane u takozvane pozive, uzbližavanje među mezhebima akidetskim nema zbližavanja između kufra i islama. Dovoljna je stvar što se tiče rapidija. Dovoljna je stvar to da samo navedemo koji su ih učenaci protekfirili, proglasili da su u osnovi kjafir rafidije, šije u Iranu, a ne zaidije u Jemenu. Znači da su u osnovi kjafiri. To je ima Malik, pa onda imam Ahmed, pa imam Bukhari, pa Abdurrahman Mehdi i tako redom da ne nabrajam. Svi su otvoreno jasno rekli da su šije Rafidije u osnovi svi kjafiri, da su oni millet, gajru millet ili islam, da su oni millet mimo islamskog milleta, da apsolutno nisu muslimani. Tačno je da postoji razilaženje kod islamskog učenjaka. Da li su oni u osnovi kafiri ili nisu. Da, se, da se uzimaju da su u osnovi muslimani, pa onaj ko od njih ispolji kufr, kod kojih ima mnogo, kod koji je kod njih mnogo, poput toga da smatraju da je Iša radijallahu anha počinila zinalog, a što je došlo u deset kuranskih ajeta, gdje, gdje, gdje ona time od toga očišćena. Također smatra Abu Bekra i Omera kafirima. Također smatra da je Kur'an iskrivljen. Također smatra ko ne vjeruje njihovi, uh, njihovi 12 imana da je kafir. Što znači da su sunije i on to kažu jasno i nedvosmisleno da su sunije kod njih kafiri i da je fadl i vrijednost u tome koji ih ubije. I koji ih ubija. A ima Malik, ima Malik kada je navodio dokaze zašto su zašto smatra da su šije rafidije kjafiri on to dokazuje sa kuranskim ajetom poznati ajet zadnji ajet u suri Feth Muhammedur Rasulullah duži ajet. Uglavnom u tom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, odnosno navodi kako su ashabi opisani u Tevratu i u Inđilu. Pa u jednom dijelu se u tom ajetu kaže li lijagiza bihimul kuffar. Da, Allah je dao ashabe koje, koje rafidije šije tekfire osim četvoricu ili sedmoricu od njih. Allah subhanahu wa ta'ala kaže li yagiza bihim al-kufar. Znači dao je drugove, pomagače Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ashabe. Zašto kaže li yagiza bihim al-kufar? Da bi izazvao gajz, ljutnju i mržnju kod kjafira. Pa kaže ima Malik, onaj ko se ljuti, ko, mr, ko mrzi ashabe, ko se ljuti kod njihov spomina i govora o njima, Po ovom ajetu on je kjafir. A šije rafidije, oni tekfire ashabe osim četvorce ili sedmorce od njih. I na osnovu ovog ajeta kaže ima malik, kaže oni su kjafiri po riječima uzvišenog. Također, u ovim događajima, u ovom što se dešava u Siriji, ponovo se po zna, ko, ko zna koji put muslimanima objelodanjuje da je tražiti pomoć od Ujedinjenih nacija, od Amerike, Rusije, Engleske, Francuske, Njemačke i ostalih velikih jakih kjafirskih sila, da je to najveća zabluda muslimana – Zašto? Pa zato što su oni neprijatelji islama i muslimana. A makar to mi u Bosni znamo. Mi smo to iskusili na svojoj koži. Da ne spominjemo ono što se nama desilo i koju smo zavir od međunarodne zajednice imali proti nas i dan danas je imamo u Bosni. Naravno, zapad kjafirske zemlje, čekaju u Siriji kao što su čekali u drugim muslimanskim zemljama. Povoljan trenutak kada će ući i uletiti radi svojih koristi. Kada vide svoju korist i kada trebaju donijeti e, veliku i plemenitu demokratiju po kojoj trebaju da žive muslimani. Kada, kada prepuste, nakon što prepuste da pobiju što više muslimana sunija u ovoj državi. Pričati o ovome nema potrebe, To je valjda nama iz Bosne jasno. Takođe od onog što se dešava u Siriji, postalo je valjda prejasno nama muslimanima kolika je slabost, nemoć, poniženje u islamskim muslimanskim državama danas. Mogu se oni okupljati koliko hoće, donositi, donositi odluka koliko hoće, prijetni koliko hoće. Međutim, u svemu tome je slabost, poniženje, razjedinjenost i najviše što mogu da ponide i najjače što mogu da daju to da se zgražavaju i da negiraju ta gnusna ubijstva koja, koja rade Nusairije muslimanima i sa svojim pomagačima rade muslimanima sunijama u Siriji. I da riječima protestuju i da negoduju i da istovremeno traže od ujedinjenih nacija da šta god uradi. Također, od jasnih i nedvojbenih stvari koje su žalosne sa strane muslimana je to da se otvorila i otkrila istina nekih učenih glava u Siriji. Nažalost, ružno je to govoriti i ružno je spominjati po imenima, ali poznati šejh Al-Buti i po, sirijski šejh Al-Buti i poznati šejh Ahmed Hasun stali su, ni dvojica od najpoznatiji, stali su na stranu Bešara al aseda I smatraju da ono što rade muslimani, da to ne trebaju raditi. I smatraju da je strana Bešara, da je ona strana prava, i da oni radi ono što trebaju da bi uredili državu, da bi, da bi, vrdili, da bi vršili, da bi, e, da bi e, širili sigurnost i mir i pravdu i slične gluposti koje spominju. Tako da imamo sa druge strane da su održana predavanja i predavanje kao odgovor ovoj dvojici koji su stali na stranu Bešara poput Adnana Arura, sirijskog šeha, koji je žestoko odgovorio i jednom i drugom, i Butiju i Hasunu. Također egipatski šej Sabuni, žestoko, također Mohamed Arifi i mnogi drugi mnogi drugi. Čak Ar'ur i još drugi da im spominjim. Kažu za ova dva šeha da se u njima jasno pojavio nifak i dalalet. Da je to čisto licemjerstvo što radi. Odnosno, to vodi do toga. Kada neko stane na stranu ono koji čini zulum, jasan i očit, nakon toliko ubijstava, toliko ono što se desilo i što svako može da vidi, nema šta drugo da se primjeni na njeg nego hadis el mar'u ma'a men ehab čovjeke sa onim koga voli i na onome što voli kod njega. Također, u ovoj prilici se možemo odmah sjetiti dva ajeta koji su vrlo teški ajeti, a odnose se na učenjake, na učene ljude. A to je da uzvišeni Subhanehu wa ta'ala upoređuje učene ljude odnosno one koji znaju istinu, naučili, upoređuje u jednom primjeru kuranskom ajetu, upoređuje sa magarcima. Metadu levine humilu taurate, thumme lem jahmiluha, ke metadu l'himari jahmilu esfara. Bi se metadu l'qavmi levine kezebu bi ajati Allah. Kaže primjer oni kojima je dat Teurat znali su ga, naučili ga, dati im da rade po njemu i da ga primijene u praksi. Kaže, summe lem jahmiluha, a zatim to nisu radili. Znali su istinu, trebali primijeniti u praksu. A to su učeni, oni znaju istinu, nauče, samo je treba primijeniti. A to ne urade. Kemetelil himari jahmilu esfare, poput magarca koji nosi knjige, tomove knjiga, Tako je učenjak koji zna istinu, a ne radi po njoj i radi suprotno od nje, zbog dunjaluškog šičara ili nekog drugog, ili zbog neke druge stvari. Je poput magarca koji nosi knjige. Što poput magarca? Jer magarac kad nosi knjige ne zna je nosi knjige ili nosi džubrivo na svojim leđima. U drugom ajetu, uzvišeni subhanahu wa ta'ala sura Araf, upoređuje ljude, učeni, koji znaju i saznaju istinu, ali ne rade po njoj, sa psima. Sa psima ih upoređuje. Pa kaže, jel, u dijelu ajeta, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ Kaže primjer, to koji zna istinu, a ne radi po njoj, ne poziva na nju, je primjer psa. Kaže, ako ga potjeri, potjeraš, on dašće je. Ako ga pustiš kraj sebe, on opet dašće. Zašto? Zato što je pas. Ne razumije. Ne konta. Džaba mu istina koju zna ako ne radi po njoj. A ono što možemo da uputimo našoj braći sunijama u Siriji, sa stisnutim grlom i žalostnim srcem, ali sa velikom nadom koju nam Allah Želešanuhu u svojoj plemenitoj knjizi daje. Kada kaže in jansurkum Allahu fela galibe lekum. Ako vas Allah Želešanuhu pomogne, pa nema ono koji će vas pobijediti. Fela tahsebenna Allahe gafilen amma ja'malu zalimun. Nemoj nikako da mislite da Allah želša, da je Allah šanu nemaran, da ne vodi računa o onima koji čine zulum, nego ih pušta, pa kada ih uzme, uzme ih žestoko i kazni ih žestoko. Također uzvišeni kaže u suri Jusuf, Hatta ide ar rusul, wa وَظَنُّوا annahum qad كُذِبُوا kad kudibu, jaehum nasruna, فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين kaže i kada bi poslanici izgubili nadu potpuno i pomišljali da su lažli, da su ih u laž utjerali, da je gotovo, kaže šta bi bilo? Pomoć naša bi im došla. Mi bismo spasili one koje mi hoćemo, koje smo htjeli, a kaznili one, onaj nevjernički, onaj, mu, onaj muđimski, zalimski narod. Šta neko od nas može da ponudi kao pojedinac u ovakvoj situaciji kakva jest? Za našu braću i naše sestre u tim sredinama. Naravno, najjače oružje. Onaj ko može nešto više od toga, heni en lehu, blago njemu. I neka se utrkuje u tome. Najjače naše oružje, da toj braći i sestrama uputimo iskrenu dovu. Braćo i sestra, nemojte zaboraviti, kada god padnete na seđdu, uputite dovu. Da Allah Đelešanuhu, uništi kjafira i zulumčara, bešara i sve one koji pomažu. A da pomogne našu braću i sestri sunije. Da ispasi ovog belaja. Da nas Allah Žešanu obraduje što skorijom vješću da je pala ta zulumčarska vlast. I zato na kraju braćo i sestre molim uzvišenog da nama da snage, da i mi kroz ibadet dove budemo pomoć, kao što su bile nama pomoći od dova koje su Arapi u arapskim zemljama ili muslimani u islamskim zemljama upućivali nama bošnjacima kada nam je bilo najteže i kada smo za sebe sami govorili ne znamo sami kako smo živi ostali i opstali ne znamo. Jer na osnovu moći i snage, na osnovu, na osnovu vojske, na osnovu oružja, mi smo trebali biti izbrisani sa mape za dvije sedmice. Više ili manje, nije nas trebalo biti. Ili da budemo robovi poniženi. Ali dova, dova mnogo znači. Dovili su za nas da ih Allah nagradi. Pa zato, braćo i sestre, Nemojte da vam bude mrsko u zadnjoj trećini noći, kada god padnemo na seždu, svojim riječima, ako ne znamo na arapskom, svojim riječima uputimo iskrenu dovu da Allah Želšanu pomogne naše, bra, našu braću i sestre Sunije u tim mjestima, a da uništi kjafire i zulumčare i sve one koji ih pomažu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك